Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Տշնամին թաղասեր չի մտել, չի կարողացել մտնել հրետակոծում ու ռմբակոծում էր։ Դիրքերը գյուղի վրա իշխող բարձունքներում էին, եւ գնդակները մեկ-մեկ մինչև տներել էին հասնում։ Ազերին եկավ ու գնաց։ Չգնաց, քշեցին, իսկ թաղասերը մնում է։ Մովսես Օսեփյանցի ուղիղ 100 տարի առաջ կառուցած աղբյուրից հայ հարսներն ու աղջիկներն են ջուր տանում։ Հայ շինականն է այն նորոգ պահում։ Պարտեզներից ճպուրների միալար երգներ հնչում։ Փողոցում խոճկորներն իրենց համար հանգիստ զբոսնում էին։ Տերը երևի հոգնել էր նրանց փակ պահելուց, հոգնել էր աֆրիկյան ժանտախտից վախենալուց։ Ցանկապատից այն կողմ շունը տեսնելով մեզ, բոկվեց տեղից, ձևի համար մի երկու անգամ հաչեց եւ իր պարտականությունը կատարած համարելով հետ քաշվեց։ Ճանապարհի մարդկանց չհանդիպեցինք։ Լավ նշան էր։ Ուրեմն զբաղված են բերքն ու բարիքը տուն գցելով։ 80 հեկտար գարու եւ 30 հեկտար ծորենի արտերից լավ բերք ենք ստացել, հեկտարից 24 ցենտներից ավելի, ասում է գյուղապետը Կարեն Հովսեփյանը։ Կարողացել են գյուղացիները իրացնել բերքը։ Թե պահեստավորում են հետագայում ավելի բարձր գնով վաճառելու։ Մի մասը պահեստավորել է, մի մասը վաճառել է։ Գները հարմար էին։ Այո, գները հարմար է եղել։ Շրջենտրոնին մոտ լինելը երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս աշխատելու հադրութում։ Մի մասն էլ ծառայում է պաշտպանության բանակում, ուստի քիչ են հողի մշակությամբ զբաղվողները։ Նույն պատճառներով համայնքում անասուն քիչ են պահում, թե խոշոր, թե մանավանդ մանր եղջերավոր։ Եվ ամեն ընտանեկան տնտեսությունում չէ, որ կով ունեն ու սեղանին սեփական արտադրության կատնամոթերք են դնում։ Այգիների բերքից դժգոհ չեն, բայց գոհել չեն։ Թուտ եղել է։ Գյուղի վերևում մասում թուտ, կարելի ասել չի եղել, բայց գյուղից ներքև եղել է կարողացել են մարդիկ հավաքել, օղի թորել, դուշաբ եփել։ Այո, արդյոք։ Հոգալ իրենց կարիքն է։ Արդյոք սպասում էին մարդիկ, որ թութու հասնի, որ բերք հավաքեն, կամ օղի քաշեն, կամ դուշաբ սարքեն։ Թաղասերցները անտարի բարիքներից չեն օգտվում օգտվում են, բայց այս տարի չկա ոչ հոն, ոչ լոր։ Իսկ մոշ։ Մոշ լիքնա։ 2 տարի առաջ էին գյուղում, ինչպես այն ժամանակ այսօր էլ բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի հոսակորուսները մեծ են, ներքին ջրացանցի մաշվածության պատճառով։ 170 տոննա ծավալով ջրամբարից առավոտյան եւ երեկոյան երկուական ժամ ջուր են բաց թողնում։ Սակայն թղամաս կա օրինակ, որ ընդամենը կես ժամ է ջրից օգտվում, քանի որ հին ու փչացած ջրագծերի պատճառով ջուրը կորչում եւ ամբողջությամբ տեղ չի հասնում։ Համայնքի ղեկավարը հույս ուներ, որ 2014 թվականին հարցը կլուծվի։ Հիմա էլ հույսը գալիք տարվա վրա է։ Այս տարի եթե չի կարողանա 16 թվի պլանի մեջ յուղի ջրերի կարգավորումը դրամադրել ջրաչափեր, խաղաղությունի հաջողությունի 16 թվին արդեն 100%-անոց կլինի։ Վարչապետ Պալան Արարարությանը հանդիպել է մեջում, խոստացել է, որ առաջին հերթի վերանորոգին ջրացանցը եւ մի հատ մանկապարտեզ Թաղասերում 0-ից 5 տարեկան փոքրիկների թիվն անցնում է 6 տասնյակից։ Վերջին 3-4 տարիներին ավելի շատ երեխաներ են ծնվում, ինչը խանդավառում է համայնքի ղեկավարին։ Դիմենք վիճակագրությանը։ 2012-ին ծնվել է 8, 2013-ին 11, 2014-ին 10 երեխա։ 2015-ին 8-ն արդեն ծնվել է ու դեռ կծնվեն։ Եթե 2012-2013 ուսումնական տարում դպրոցում սովորում էր 58 աշակերտ, ապա այս ուսումնականում 67 2013 թվականին գյուղը 474 բնակիչ ուներ, այսօր ավելի քան 500 թե դպրոցի, թե գյուղապետարանի ու թե ակումբի շենքերը նորոգման կարիք ունեն։ Ակումբի տանիքն է վերանորոգվել միայն, որպեսի պատերը չփլվեն։ Ուրախությունը, որ եկող տարում շրջանի 4 յուղերում, այդ թվում եւ Թաղասերում համայնքային կենտրոն է կառուցվելու, մոռացնել է տալիս հոգսերը։ Որոշ փողոցներում լուսավորություն է կանցկացրել եւ երկու տարի առաջ վերանորոգել է գյուղամեջ ճանապարհները, բայց պարոն Գևորգյանը խոստացավ գյուղամեջ ճանապարհները վերանորոգել։ Խոստումը գործ է դարձել։ Գյուղամիջյան ճանապարհների խճապատումը մոտ օրերս կավարտվի։ Երկու տարի առաջ գյուղապետն ասել էր, որ մտադրություն ունի իր միջոցներով գյուղի համար թոնրատուն կառուցելու։ Կառուցել է, բայց այստեղ հաշ չեն թխում, չէ։ Թոնիրը հանդիսությունների տան մոտ է եւ տարբեր արարողությունների ժամանակ թոնրի խորոված, կորկոտ, այլ կերակրատեսակներ են պատրաստում։ Կարելի է ասել հաշ չեն թխում եւ թոնիրներում։ Ամբողջ գյուղում 4-5 ընտանիք է թոնիր վառում։ Մնացածները քաղաքաբնակի պես փռում թխված մատնակաշ են օգտագործում։ Փուրն էլ հենց թաղասերում է։ Հիմիկվա ջահել հարսների եղունգների լաքը հանկարծ կվնասվի խմոր հունցելիս։ Մեջքները կցավի թոնրի վրա կրանալուց։ Կես կատակ, կես լուրջ ասում են այստեղ։ Երիտասարդ թաղասերցին ի վիճակի չէ սեփական ուժերով տուն կառուցելու, ինչպես երկրի բոլոր գյուղերում։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը, որը մի քանի ամսվա պատմություն ունի, փորձում է որոշ չափով օգնել գյուղաբնակ երիտասարդներին, ոչ բոլորին իհարկե ստեղծվել է սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ, մինչև 3 միլիոն դրամ անհատույց գումար են տրամադրում այն ընտանիքներին գյուղերում, որոնք կիսակառույց տուն ունեն։ Շինարարության կեսն արդեն կատարված է։ Տեղյակ են ձեր գյուղում այդ մասին։ Այո, 3 միլիոնը վերցնելու համար։ Մինչև 3 միլիոն, բոլորին չէ որ 3 միլիոն են տրամադրում։ 50%-ով։ Պիտի տունը կառուցված լինի, որ կարող մարդիկ այդ 3 միլիոնից օգտվեն։ Բայց այսօր տենց երիտասարդ չունենք, որ կարողանա 50%-ը կատարի չկա, որևէ մեկը որ շինարարությունը սկսած լինի եւ թողած կիսած չկա։ Չկա, այսօր մեր գյուղում տենց երիտասարդ չկա, որ կարողանա ասես 50%-ով կարողանում եմ տուն ու կառուցեմ։ Խոսքային մասին է, որ կան, ասենք, երիտասարդներ տունը կառուցել են, բայց ֆինանսների բացակայության պատճառով ընդհատել են եւ առաջին հերթին օգնում են նրանց։ դե Դուք ճիշտը ո՞րն եք համարում։ Ավելի արդյունավետ կլիներ, ասենք, գումար տրամադրել շինարարություն սկսելու համար։ Համաձայն եմ այդ որոշմանը, համար այն պայմանով, որ չլինի 50%-ով, այլ լինի 20%-ով։ Որ լինի 20%-ով, մեր գյուղում երևի մի 30-40% երիտասարդություն կզբաղվեն տան հարցով։ Բայց այսօր այդ արտոնությունից օգտվելու համար կսկսեն շինարարություն։ Այո, այսօրվա դրության 50%-ը կատարելու համար ահագին ծախսերա չեն կարող։ Ես կուզենայի, որ լինի 20%, նույնիսկ 25% եւ շատ երիտասարդներ կան, որ կարող են վերցնել տոնը կառուցեն Գյուղում ինտերնետ կապ վաղուց է գործում։ Մարդիկ հնարավորություն ունեն համակարգիչներ ձեռք բերելու, եթե արդեն ինտերնետ կապը կա, օգտվելու համակարգիչներից կապվեն ամբողջ աշխարհի հետ։ Այսօրվա դրությամբ գյուղում 95%-ը կա Համակարգիչ Համակարգիչ կա։ Այսօրվա դուրսամ ասած յոգաների նայած մեր յոգի բնակություն նորմալ ապրում։ Գող։ Նորմալ ապրելը ինչ նկատի ունեք։ Որ օրվա հացի խնդիր չունեն։ Այո, օրվա հացի։ Բայց միայն դա չէ նորմալ ապրելը։ Այսօրվա դուրսամ յոգում 80-ից ավել ցեփական ավտոներ կա։ Չհաշված բեռնատա ավտոներ, մի 10-12 բեռնատա ավտոներ կա, ցեփական։ Իսկ տեխնիկա գյուղատնտեսական ունեն։ Քիչ է, ընդամենը մի 4-5 տրակտոր։ Կոմբայն ընդհանրապես չունեն։ Կոմբայնի հատուն է։ Բերքահավաքը կազմակերպելիս տեղ տեխնիկայի պակասությունը զգում եք։ Կոմբայնի պահով հա։ Իսկ վարելիս։ Վարելիս չէ, գարին ծորեն տեղափոխելիս բերք տեղափոխելիս չէ։ Արտերը հերոյ են յուղից։ Յուղը պավուստային հողերը գտնում է երկրորդ գոտում, փոզորան կոչվող տեղամասում։ Ընդամենը 27-25 կիլոմետր։ Շատ են խոսում գոլտնտեսությունների վերականգնման մասին։ Զուտ կոլեկտիվ տնտեսություններ չենք ասում խորհրդային ձևով կոոպերատիվ տնտեսություն, ասինքն չի նշանակում ամբողջ գյուղը միավորվի, ասենք մի քանի տնտեսություններ միավորվեն, որպեսզի ամեն մեկը իր համար Բեռնատար Չվարցի տեղափոխի հացահատիկը, աննպատակ ծախսեր չկատարվեն։ Միավորվեն գյուղացիները, միասին հնարավոր է մեկ ֆերմա պահեն, ամեն մեկը իր համար անասուն չպահի, առանձին ժամանակ չկորցնի դրա համար։ Հողերը միավորեն, խոշորացվեն։ Գյուղում քարոշչություն չի տարվում այլ ուղությամբ։ Կարելի ասած ոչ։ Պաճառ չկա, պաճառը այն է, որ ոչ մեկին բերքը տեղափոխելու կամ վարելու պրոբլեմ չկա։ Ամեն կարելի ասած ինքեր ունի, բարեկամ ունի, սերմը տեղափոխելու, բերելու։ Մեր յուղի երիտասարդությունը, մեր համայնքի բնակությունը իր կողմար չկա։ Ադրուտի առաջի, ես տենց եմ իմանում, առաջի յուղը կլինի, որ կարելի ասած բավարարը ամեն ինչով։ Նրան ով բավարարը կենտրոնից մոտիկա։ Բայց դա նաև չի վնասում գյուղին այն առումով, որ հնարավոր է հետագայում տեղափոխվի բնակվելու հենց շրջկենտրոնում, ոչ թե ամեն օր գնա գա։ Օրինակ այսօրվա դրությամբ մի 3-4 տնտեսություն ապրում են Հադրութում տան պատճառով տուն չկա։ Բայց հետագայում հնարավոր է նրանք արդեն մնան դառնան հադրութի բնակիչ։ Չեմ կարող ասել, դժվար է ասել։ Դուք ասում եք, որ գյուղացիները չեն ցանկանում։ Եթե այսօր մշակում եք ընդամենը 110 հեկտարի վրա եք հացահատիկ ցանում, հնարավոր է միավորվելու դեպքում հնարավոր լինի ավելի շատ հողատարածք մշակել։ Այդ յուղի պավոստային հողերն են։ Եվ հա։ դրանից բացի այսօր յուղացիները ազատագրած տարածքից 200-250 հեկտար է մշակում։ Բնակչության մեծ մասը տարեցներ են, թե մեծ մասը երիտասարդությունն է։ Յուղում 70-ից ավել երիտասարդ կա աղջիկ տղա ամուսնալով 20-ից միջև 35 տարեկան, այսօր 80-ից ավել երիտասարդ կա։ Բայց տան հարցոտուն չկա։ Բազմազավակ կա 7-8 ընտանիք։ Տան գյուղում, որ արդեն առանձնատուն են կառուցել 6 եւ անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար։ Այո, բազմազավակ 7 երեխա ունեցող արդեն տան հարցը բավարարած է եւ կա 6 ունի 6 երեխա եւ երեխոսները վիրավոր է եւ գործարքի հաշմանդամ։ Որպես գյուղապետ, ինչ է դες հաջողվել անել գյուղում կյանքը աշխուժացնելու համար։ Ասում եք 70 երիտասարդներ կան։ Նրանց ժամանցը կազմակերպելու համար գյուղամիջում չնստեն, թղթախաղով զբաղվեն կամ շփաթորյակներին ակտիվ մասնակցեն ճանապարհները, ինչքան էլ խճապատես միևնույն է, մի անձրևից հետո նորից է կարիք զգացվում բարեկարգման։ Ինչպես են մասնակցում հնարավորության չափով երիտասարդները գյուղական կյանքին։ Գյուղի զարգացումը միայն գյուղապետի գործը չէ։ Մեր շատ գոհ գյուղի երիտասարդությունից դժվար հարցերում օգնում են գյուղում անգործ երիտասարդ չկա, հենց գյուղում նստի, ասել ես կամ չեմ աշխատում կամ գործ չկա։ Իսկ գյուղերես մտնում, գյուղամիջում նստած, միայն գյուղը չէ, հենց շրջկենտրոնում տնջրի աղբյուր կեսօրվա ժամ է նստած չգիտես ինչով են զբաղված կարծես անգործների բանակ լինի բան չկա զբաղվելու թաղասերում նման բան չկա չէ միայն երիտասարդների մասին չի խոսքը ասենք օրվա հացը լինի բավարարվեն դրանով տունը բարեկարգել հույսը դնեն օկնության վրա մարդասիրական օկնության վրա եւ իրենք ոչինչ չանեն այսօր դրությամբ կարելի ասած յուղի 25%-ը իրենց տունները վերանորոգում են հույս ունեն։ Այսօր թաղասերտին դժգոհություն չունի։ Թաղասերտին դժգոհությունը այն է, որ մեծ գյուղը մի հատ մանկապարտ է, ջրերը կարգավոր են։ Մեկը թաղասերտին ուզում է խաղաղություն։ Արցախի շարժման ժամանակ այս գյուղը տվել է 24 զոհ, տվել է 30-ից ավել վերավոր։ 90 թվականին եղել է 10-ից ավել ջոկատներ։ Ակտիվորեն մասնակցել են գյուղի երիտասարդություն այս պատերազմում։ Այդ տղաները տեսել են այդ պատերազմը, ուզում են խաղաղություն չտնան իրենց երեխեք նորից իրենց ծնողները այդ պատերազմը չտեն պատերազմի մասնակիցները գոհ են այսօրվա կյանքից իհարկե գոհ իր հողի համար արել Thank you. Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։